ir pasirodė danguje didis ženklas. Moteris apsisiautusi saulę. Po jos kojų minulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas. Ji buvo nieščia ir dejavo, kentėdama sąrėmius bei gimdymo sopulius. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai didžiulis ugnespalvis slibinas, su septyniomis galvomis su dešimčia ragų ir su septyniomis diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lasda kūdikis buvo paimtas pas dievą prie jo sosto. O moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai dievo paruošta būstinė, kad tenai ji būtų maitinama 1260 dienų. Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai. Bet jie pralaimėjo ir nebeliko jiems vietos danguje. Tai buvo išmestas didysis libinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šietonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Aš girdėjau danguje galingą balsą sakantį – Dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė karalystė ir jo Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas, skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį. Bet jie nugalėjo jį avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės ir nebijojo mirti todėl džiūgaukite dangus ir jų gyventojai. Bet vargas žemiai ir jūrai, nes pas jūs nukrito velnės, kupinas baisaus įniršio, žinodamas mažai beturys laiko. Slibinas pamatęs, kad yra nutrenktas žemėn, puolė persekioti moterį, kuri buvo pagimdžiusi berniuką. Bet moteriai buvo duoti du didžiojo erelio sparnai, skristi į dykumą, į savo būstinę, kur bus maitinama ir saugoma nuo gyvatės per laikotarpį, du laikotarpius ir pusę laikotarpio. Gyvatė paskui moterį į savo nasrų paleido upę lyg vandenį, kad srovė ją pagriebtų. Bet žemė pagelbėjo moteriai. Žemė atvėrė savo žiotis ir sugėrė upę, kurią Slibinas buvo paliejęs į savo nasrų. Ir įnirto slibinas prieš moterį ir metėsi kauti su kitais jos palikuonėmis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugoja Jėzaus liudijimą. O aš stovėjau ant jūros kranto.